Lapeiron. la. Anaximandre pensava que a partir d'una cosa que ja té unes qualitats definides no poden originar-se coses amb qualitats diferents. Per això va defendre que l'arxer és una substància primigènia no determinada qualitativament. va a denominar al primer la l'apeiron, l'indeterminat, l'infinit. La la